سلم على محمد وآل شفيع الملا اللهم صل وسلم على محمد وآل شفيع الملا عظيم الجلال جزيل النوال مجيب السؤال بلا منة عظيم الجلال جزيل النوال مجيب السؤال بلا منة اللهم صل وسلم على محمد وآل شفيع البلاء آه. غزير الندى سميع الدعاء في آي الهدى أجب دعوتي اللهم صل وسلم على محمد وآل الشفيع الملا بك الاعتصام من الانتقام لعبد أقام على برا برا شيخ كان نايبريم ننتقل من غرفة إلى غرفة لا ulazi ovdje kod nas u ovu sobu, osjeća kao da ulazi u, dakle, u, u, neku svoju sobu u svojoj kući. Dakle, takav je, takav je osjećaj, kaže, kod mene da dolazim ovdje kod vas, da se zajedno družimo sa vama ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah, šeštih, dobrodošli ste kod kahve i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je kaže okupio na tauhidu hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio na ljubavi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala a zatim od toga mi smo tu da se družimo sa vama odabrali smo ovaj način ovaj metod dakle metod pitanja i odgovora zato što smatramo, tako ovo su riječi šeha, zato što smatramo da je inša Allah u tome korist da čujemo od vas, da čujemo vaša pitanja, da čujemo vaše probleme i da uz Allahom subhanahu ta'ala pomoć da se šeha odgovori, odgovori na njih. Zatim je nakon toga šeha izrazio uh, dobrodošlicu najprije E, braće, dakle, dajama ovdje, a zatim nakon toga i svakom posebno ovdje u sobi, svakom bratu, dakle, sestri koji se ovdje večalazi sa nama u ovoj sobi. Pa ćemo za Allahom subhanahu ta'ala pomoć pre na, preći na pitanja, preći na pitanja. A, e, prvo pitanje sa nedragom glasim hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam u kojem stoji da Allah da Hudejfa radi Allah anu kaže da je to poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako će e, tragovi islama nestajati pa će biti uzignuta Allahova subhanahu wa sallam knjiga tako da ne ostane ni jednog od nje pa će ostati ljudi neće, ne, ne, ljudi neće znati ni šta je namaz ni zekat ni ko tako dalje i tako dalje već će ostati stara starica koji će govoriti la ilaha illa Allah. Pa je dakle jedan od tabi'ina upitao Hudejfu radijallahu anhu, sila je upitao o Hudejfe, a šta će im koristiti la ilaha illa Allah, kad oni ne znaju ni šta je namaz, ni zekat, i tako dalje, i tako dalje. Pa pitanje je, a, najprije vjerodostanost ovog hadisa, a zatim nakon toga, dosta određeni žele koriste ov hadis kao dokaz da čovjek ima, da se čovjek opravdava, da se čovjek opravdava neznanjem. Pa kako je dakle, pitanje i komentar ovog hadisa. Al-Asila, wa jazakum Allahu khaira. Tafadali, أسامة الحمد لله alhamdulillah. لله هذا الحديث صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم آه، يأتي زمان آه، يدرس فيه الإسلام آه، كما يعني يدرس الثوب أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى لا يدرى حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام بارك الله فيك Dakle, hadis koji je brat, kojeg je brat spomenuo u pitanju jeste vjerodostojan. hadis čije značenje da će nestajati tragova islama kao što nestaju tragovi na tragovi na halini pa će biti uzdignuta Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga tako da neće ostati ni harfa od nje ljudi neće znati ni šta je, ni namaz, ni zekat, ni post, ni hađ i tako dalje, ostaće starati starica koji će govoriti la ilaha illa Allah, pa je zatim nakon toga, dakle, jedan od tabijaina upitao, a, hovde i po, a šta će im koristiti la ilaha illa Allah, kad oni ne znaju ni šta je namaz, ni zekat, ni post i tako dalje, pa je da ovaj ashab tri puta okrenuo, dakle, lice od njega da bi mu treći put rekao, spasit će ih ova od vatre. Ovaj hadis še kaže da je vjerodostojan i da ga je vjerodostojnim ocijenila skupina skupina učenjaka. Međutim, ono što je važno napomenuti jeste da ovaj hadis govori o ahiri zemanu ili pak o vremenu prije kijametskog dana, o vremenu nakon silaska Isaa alaihi salam. I ovaj hadis ima svoje značenje i svoje shvatanje, كويس يا شيخ الله سبحانه وتعالى فمج سادة طمينتي إن شاء الله تعالى تفضل الله الله برسالة على محمد يا بالرمال صلي الحمد لله لنعيد قراءة الحديث كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم آه، لأنه من المهم أن نقف على ألفاظ الحديث إذا أردنا أن نفهم الحديث آه، جيدا لا بد من أن نقف على ألفاظه كما ينبغي أعيد قراءة الحديث وحبذا أبا أسامة أن تمسك الورقة والقلم عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب أي يمحو وتذهب معالمه يدرس أي تمحو تمحى بارك الله فيك Šejh je dakle sada počeo da konkretno spominje hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam onako kako je došao. Ne, e, neminovno je, ne, jako je bitno da e, znamo hadis onako kako je došao, da spomenemo hadis onako kako je prenijet do Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako bi nakon toga shvatili njegovo, njegovo značenje. Pa je počeo šejh sa citiranjem hadisa, hadis za koje glasi, nestajaće tragova islama, <clears throat> to jest nestajaće obilježja islama, nestajaće njegovi učenja, bit će dakle skrivena, kao što nestaju tragovina, tragovina odjeće, dakle odjeća koja se puno nosi, draga braća, nakon toga slova i tako dalje koja su na odjeći, brišu se e, i nestaju. Kao što nestaju tragovina, tragovina a, odjeći. Tako da ljudi, tako da ljudi neće znati šta je sijam, post, niti šta je sala, namaz, niti šta su nusuk, šta su obredi, niti dakle šta je sadaka pa i bit će uzdignuta Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga. Dakle, subhanallah, bit će uzdignuta Allahova jalla wa ala knjiga. Što znači, šta ovo ukazujem? Ukazuje na to da će biti uzdignuto znanje. Jer kada je uzdignuta Allahova knjiga, onda je dakle uzdignuto čitavo, čitavo znanje. Tako da neće ostati na zemlji ni harf od nje, od Allahove knjige. Neće dakle na zemlji ostati ni jedan harf. Dakle, subhanallah, čak će i iz prsa ljudi biti dakle istrgnuti istrgnuti dakle ajeti tako da i ni u prsima robova neće ostati ni jednog ajeta iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige i ostaće skupine, ostaće skupine ljudi, ostaće jedna skupina ljudi, oronuli starac i starica, oronuli starac i starica, koji će govoriti, zatekli smo naše očeve, zatekli smo naše predke na ovim riječima, to jest na riječi la ilaha illallah. Pa ih i mi govorimo, mi da dakle izgovaramo, zatekli smo, zatekli smo naše predke, naše očeve da nju izgovaraju, da izgovaraju ove riječi. Pa je upitao Sile, dakle jedan od tabina, upitao je, Hudejfu radijallahu anhu. Rekao je, o Hudejfe, šta će im koristiti la ilaha illallah kad oni ne znaju ni šta je sijam, ni šta je dakle post, ni šta je salah, namaz, niti šta su nosuk obredi, niti šta je sadaka. Pa je Huzeyfe radijallahu anhu okrenuo glavu, jer je dakle pitanje teško kako će koristiti ovim ljudima la ilaha ila Allah, kad oni ne znaju ništa od ovih, od ovih propisa Islama. Pa je Hudejfa radijallahu anhu okretao glavu od sile, od ovog dakle tabi'ina, da bi zatim nakon toga treći put rekao, o sile, spasi će ih od vatre. To je dakle hadis Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam onako kako je prenešen u hadiskim u hadiskim zbirkama. Tafadal Allah kad šeha. إذا إذا نحن أمام الوصف التالي نحن أمام الوصف التالي الكتاب يرفع من الأرض Barakallahu fikum. أن العلم Dakle, nakon što smo spomenuli hadis, imamo sljedeću situaciju. A to je da je uzdignuta Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga. لا يدرون Tako da je nestalo, tako da je nestalo si- e, znanja. ljudi se nalaze u takvoj situaciji u kojoj nisu u stanju da od sebe odstrane svoje neznanje. To je dakle taj ađus, ta nemoć, dakle draga braćo, da ovi ljudi od sebe odstrane, odstrane neznanje. Jer je dakle znanje uzignuto, tako da ga nisu u stanju odstraniti od sebe, nisu u stanju da se, a, da se pouči. I stoga kažemo, ovakvo stanje, ili pak ovakva, ovakva situacija uh, u kojoj se nalazi, nalaze ljudi od neznanja, jeste sebeb da se čovjek opravdava i dakle da ga ne obuhvati wa'id, da se nad njim ne sprovede wa'id, dakle prijetnja. Isto tako i propis tekstira ukoliko upadne od dakle uh, u neki stvari koje su oprešne Allahom subhanahu wa ta'ala, koje su oprešne Allahom subhanahu wa ta'ala uh, vjeri. Koje su oprešne Allahom i djela vjeri. I zato kažemo ovakva vrsta stanja i ovakva vrsta džahla neznanja opravdava njegovog كثير vlasnika. Ovakva vrsta neznanja u ovakvoj situaciji kada ga nije u stanju odstraniti opravdava njegovog, opravdava njegovog vlasnika, a Allah najbolje zna. Da fadal Allah pred šeha Allah. عينا لطاعته بأكرم الرسل كنا الحمد لله. هذا الأمر دلت عليه نصوص عدة Uh, ova stvar nastavlja dalje šejh koju smo spomenuli. To je činjenica da je čovjek opravdan ukoliko se nalazi u takvoj situaciji, u takvom stanju da nije od sebe uh, da nije u stanju od sebe ostraniti neznanje, jeste stvar na koju ukazuju šerijatski tekstovi. Tako, na primjer, uzvišnji subhanahu wa ta'ala kaže u prijevodu značenja Allah subhanahu wa ta'ala ne opterećuje nikoga preko njegovih mogućnosti. Allah subhanahu wa ta'ala ne opterećuje nikoga preko, njegovi, preko njegovih mogućnosti. Iz toga kažemo da o, kada se čovjek nađe u ovakvoj situaciji, u takvom stanju, da od sebe nije u stanju odstraniti neznanje, onda je to neznanje opravdanje za takvog čovjeka, onda kada upadne u neku od šerijatskih pre- prepreka. Dakle, napominjemo još jednom, onda kada ga nije u stanju odstraniti od, odstraniti od sebe. Tafadal Allah. بالرمال السافيات لكن الجهل اي نعم الكلام بفضل الله جل وعلا واضح جدا بارك الله فيكم E, dakle, imamo ovo vrstu neznanja, draga braćo, koju smo spomenuli. Ali imamo s druge strane drugu vrstu neznanja. a to je neznanje koje je rezultat čovjekova taksira, to je čovjekove e, nemarnosti, čovjekove lijenosti, koje je rezultat e, čovjekova, i, e, čovjekove igre i zabave, koje je rezultat čovjekova zaranjanja u dunjalučke e, blagodati i tako dalje i tako dalje. Ova vrsta neznanja se razlikuje od prethodne vrste neznanja i kada je u pitanju ova druga vrsta neznanja, to je neznanje koje je rezultat nemara čovjeka, koje je rezultat njegove igre, zabave, posvećivanja dunjaluku i tako dalje i tako dalje, ovdje čovjek nije opravdan, ako neko upita zašto, kažemo zato što je ovaj u stanju da odstrani svoje neznanje, ali ga nije odstranio. A uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala kaže u prijevodu značenja, bojte se Allaha koliko možete. Tako da se ovaj nije bojio Allaha onoliko koliko je, onoliko koliko je mogao. I zato moramo napraviti razliku između ove dvije stvari. Moramo napraviti razliku između ove dvije stvari. Rezime ovoga jeste da imamo dvije vrste neznanja. Prvo neznanje, a to je neznanje koje je rezultat čovjekove nemoći, tako da ga čovjek nije u stanju odstraniti. I drugo neznanje, a to je neznanje koje je rezultat čovjekove nemarnosti, posvećivanja dunjaluku i tako dalje. Dakle, do čovjeka dolazi, dakle, može doći znanje, ali on taj koji znanju zatvara vrata i ne želi da se pouči i ovaj drugi se ne opravdava i ne možemo nakon toga meselo uzra bil džeh e, opravdanja neznanjem spustiti na obog druga, čo, drugog čovjeka u smislu opravdati ga jer on nije opravdan zato što je u stanju da se pouči ali se nije ali se nije poučio tako da se pomenuti hadis odnosi na prvu vrstu neznanja koju ljudi nisu u stanju u, u stanju odstraniti od odstraniti od sebe. Tafadal laqi šeha رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه إلى هنا إلى هنا آه، يكون جوابي قد انتهى Uh, šej dakle kaže draga braćo da je ovdje, što, uh, ovdje se završio njegov odgovor, što se tiče ovog dakle, pitanja, u kratkim crtama je šeh odgovorio, šeh napominje da je i po pitanju ove mesele napisao i zasebno dijelo, la'udru bil e, džahl, wa qiyamul hudže, pravdanje neznanjem i uspostavljanja dokaza, i ova knjiga, dakle, na arabskom se nalazi na, uh, nalazi na šehovom sajtu za one koji normalno poznaju arapski jezik i koji žele detaljnije da čitaju o ovoj meseli. Dakle, ovo pitanje, odgovor na ovo pitanje je završen, osim ako dakle, neko od braće želi nešto da se nadoveže na ovo pitanje. Imamo dakle jedno, tako reći, nadovezivanje na ovo pitanje, a to je da li znači da se danas, dakle, taj krug, tako reći, pravdanja neznanjem dosta sužio, s obzirom dakle da nema, tako reći, tog čovjeka, a da nije u danas u stanju da od sebe o, odstrani neznanje sebom, dakle, prisustva ovih sredstava informisanja počeš počevši kod televizije, interneta i tako dalje i tako dalje. الحمد لله نعم نستطيع أن نقول أن دائرة العذر بالجهل قد ضاقت لكن لا نستطيع أن بارك الله فيكم واحسن الله إليكم شيخنا الفاضل أه dakle, odgovor na prethodno pitanje je glasio da možemo u cijelini reći da se krug opravdanja neznanja mite kako sužio, s obzirom dakle, na rasprostranjenost ovi uh, e, savremeni uh, e, sredstava od medija i tako dalje i tako dalje. Međutim, normalno ne možemo negirati u cijelini opravdanje neznanjem jer imamo zasigurno koji se u cijelini reći da se i kako taj a, krug pravdanja neznanjem i te kako služio, jer je znanje to danas koje je pokucalo ljudima na vrata. Znanje je to koje je danas došlo ljudima, kuca im na, kuca im dakle na vrata. Šeh da dakle, cilja, a, u svojim kućama imamo ovde ove kompjutere, internete i tako dalje, tako da znanje imamo u svojoj kući, znanje nam kuca na, na vrata. Ali, šta je dakle problem, kaže šeh, problem je u tome što su a, e, ljudi lijeni, što su ljudi e, e, zahidi po pitanju ilma, po pitanju znanja ne žele dakle, ne žele znanje pa se ne podučavaju. Stoga ti takvi nisu opravdani. Ali ne možemo u cijelini negirati. Čeh je nakon toga spomenuo da mu jedan od braće pričao kako su u Americi postavili pitanje e, ljudima, dakle, ko je gospodar muslimana, ko je bog muslimana. Pa kaže, neki su govorili da je to buza, neki su govorili da je buda, dakle, šeita, neki su odgovorili da je to kjaba i tako dalje i tako dalje. Kaže, zamislite, subhanallah, ako su ljudi dakle, u Americi, koja je dakle, ostvarila a, neki, dakle, najveći, tako reći, nivo znanja, dunjaluško znanja i tehnologije, onda kakvo je tek stanje tamo negdje po nekim a, afriškim e, plemen, plemenima i tako dalje i tako dalje. Istog razloga redime ovoga što je prethodilo jeste <coughs> da možemo reći da se lanac ili krug pravdanja neznanjem i te kako i te kako sužio, ali ne možemo u cjelini negirati ovu dakle osnovu pravdanja neznanjem da ona danas i dakle ipak a, postoji u određenim mjestima i kod određeni i kod određenih ljudi a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Taj, pa e, imamo sada jedno tako reći fiksko pitanje. A, brat a, postavlja pitanje vezano za a, korpu. Dakle, e, to je jedna vrsta korpe po, po zapadnim a, e, zemljama gdje čovjek odvaja od svoga imetka u tu dakle korpu da bi zatim nakon toga a, e, kada najde dakle, vremenske prilike ili neprilike kako se kaže da bi zatim nakon toga dobijao veći procenat plate. Onaj ko učestvuje u plaćanju, u, u, u izdvajanju svoga imetka u toj korpi, na primjera, primjera radi dobija nakon toga 70 ili 80%, od ovaj o, od plate za razliku od onoga koji ne učestvuje u toj korpi koji dobija na primjer pola plate 50 ili 60% dakle a, e, znatno manje od onoga koji učestvuje u plaćanju u toj korpi pa da Selamun alejkum ve rahmetullah Selamun alejkum ve rahmetullah Mene čujete inshallah jel da Čujemo se odlično Taj šejh Abu Same. Uh, hoćeš da pokušaš još jednom da dovršiš pitanje e, ako ti ne uspije ja ću preuzeti ako ti ne smeta inšala pao je, jel da? na, pao je izašao je dobro braćo znači dok se šejh e, Bilibani uključi ako Allah da inšala ja ću šejhu Ebu Basiru pročitati ova pitanja koje imam kod sebe inšala Allah جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل نفس برو بيتانيا اقرا السؤال بالبوسنويه فاترجمه اترجمه هناك بالعربيه شيخنا الفاضل ابو سامه Znači, daj da ja ovo tri, četiri pitanja postavim, pa ti kasnije nastavi, ako ti ne smeta. Mislim da su kratka pitanja i da će odgovor biti kratak. Taj prvo pitanje. E, brat pita, kakav je propis proslave rođendana čuli smo da je šejh i ovdje brat navodi ime ja ne bi ga iz nekih razloga ne bi da pročitam ime tog e, šejha jelda iz Saudijske Arabije e, čuli smo da je šejh iz Saudijske Arabije to dozvolio ali samo bez muzike nama je to čudno jer znamo da je to običaj nevjernika šejh Al-Fazil e, su al آه، يسأل السائل فيقول ما حكم عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم الحمد لله الحمد لله جزاك الله خير يا أبا زمزم بارك الله فيك اخانا زمزم بارك الله فيك جزاك الله خير أه جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك شيخنا الفاضل شيخ كاجة na postavljeno pitanje šejh odgovara da ne postoji nešto e, u islamu što bi se moglo nazvati e, posebnim e, praznikom to jest posebnom prigodom za praznovanje kaže da mi muslimani imamo dva praznika, to je poznato je već koja su to dva praznika. E, međutim, kaže što se ovih e, vrsta praznika tiče, znači to u arapskom, znači ta proslava rođendana, jel da, Arapi su u toj proslavi rođendana dodali onaj termin e, praznik, jel da, u tome je kontekstu i šejh odgovara. O šejh kaže da dozvoljeno je da e, muslimani imaju neke svoje porodične proslave, nema tu nikakve prepreke, može, može se proslaviti neka situacija jel da ako se sin ako je sin e, izbegao ovu ili onu situaciju već radost kod roditelja jel da, da se zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala na tome također je dozvoljeno da muslimani e, proslavljaju pobjedu nad nevjernicima kasidama na ovaj ili onaj način, jel da? Ali, e, čak e, što se tiče tih rođendonskih proslava, šejh kaže da se to može učiniti dan prije, dan poslije, nekoliko dana prije, nekoliko dana poslije, ali da se tome ne da vjerski prizvuk i da se tome e, ne da vjerski oblik i da se ne da ono značenje E, da bi na kraju ispalo da da mi slavimo njemu rođendan da jeste mi slavimo njemu rođendan znači kaže neka to bude neka obična porodična proslava nekoliko dana prije nekoliko dana poslije ali bez posebnog e, stavljanja akcenta na povod e, te proslave na povod te proslave tako smo mi razumjeli šeha eh, ahi ovdje kažeš da je šejh rekao da on odgovara na malo teža pitanja, da sortiramo ta pitanja po važnosti, iđe zakala her, znači trudimo se da to i uradimo. Trudimo se da to i uradimo, zato ćete primjetiti da su pitanja koja su povezana direktno sa menheđom ili akidom, jel da, da u 80% slučajeva idu preko šejha Ebu Usame, ova druga pitanja idu preko mene, Allah vas nagradio, svakim hajrom, džazakom Allahu hajra. Ako prati rad i program ovdje sa šehom, inša Allahu Teala, e, zna, zna već e, metodologiju rada u sobi, Allah te nagradio, džazak Allah hajra. E, drugo pitanje, koji je propis žene koja odbija živjeti u istoj kući sa porodicom supruga, znači koji je propis žene, koje odbija živjeti u istoj kući sa porodicom supruga. sejhan al Al-Fadil jeselu sa'il fe yaqul kul ma hukmu mra'atin au zauđatin terfudu أن تعيش مع أهل زوجها لعل, لعل السائل يقصد يعني اختلاط مع الأهل ومع أم الزوج وإلى غير ذلك آه، تفضل اللاقط آه، جزاك الله خير شيخنا الفاضل صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب الحمد لله من حق الزوجة السكن المستقل لا يطيب جزاك الله خير شيخنا الفاضل Šejh je na postavljeno pitanje odgovorio da e, bračno pravo supruge jeste da od svoga muža e, potraži E, da od svoga muža potraži da njih dvoje žive u posebnoj kući. Znači, njeno bračno pravo jeste da se ona ne miješa sa porodicom muža. Znači, tu se može desiti da se sretne sa sinom od Damidže, sa sinom od Dajđe, recimo, sa Deverom, sa sinovima Devera, jel da? E, zato je pra, bračno pravo supruge da ona može potražiti od svoga muža da žive u posebnoj kući. Također šejh kaže da ova vrsta miješanja između e, supruge, to je snahe, i muževe porodice e, može dovesti do određenih e, nesuglasica E, i konflikata koji će se kasnije negativno odraziti na bračnu zajednicu između supruga i supruge. E, šejh samo kaže da je izuzetak slučaj kada žive u jednoj kući, pretpostavimo da je velika, jel da? E, kuća koja, koja ima zasebne ulaze. Znači, koja ima zasebne ulaze i odvojena je uh, znači ulaz gdje sa kojeg ulaze žena i muž fizički je odvojen od onog drugog ulaza gdje stanuje njegova porodica i nema direktnog miješanja u tom slučaju žena u tom slučaju žena treba prikazati e, jel da razumijevanje e, prema suprugu i ne treba tražiti u tom slučaju da se fizički e, udalje sa tog mjesta Allah najbolje Allah najbolje zna e, e, došlo nam je jedno interesantno pitanje mislim ako ga sada postavimo da će to oduzeti šejhu dosta vremena Taj, e, posta, počet ću sa drugim pitanjem, Allah vas nagradi u svakim hajrom. E, kakav je propis žene e, koja izlazi iz svoje kuće i ide na posao e, gdje se mješa sa muškarcima i tako dalje i tako dalje. Neću nastaviti sa čitanjem pitanja, jasno je ko dan. E, šeh Nalfadim, e, sual ketali, e, آه، يبدو أن بعض الإخوان آه، ابتلوا بأن نساءهم يخرجن إلى العمل فيسأل سائل ويقول ما حكم خروج آه، الزوجة خارج خارج البيت للعمل علما بأنها في ذاك الموقع ستختلط مع الرجال الأجانب جزاك الله خيرا هذا هو سؤال آه، تفضل أملاك شيخنا الفاضل بالرمال الدافية صل على محمد يا رب صل أولا نقول أن النفقة واجبة على الزوج هذه المرأة لا يجب عليها النفقة جزاك الله خير شيخنا الفاضل واجبة على الزوج Evo šejh je na postavljeno pitanje odgovorio ovako. أيما E, عمل kao prvo, تريد أن e, تقوم به obskrba i briga o porodici i briga o supruzi je dužnost i odgovornost muža supruga, a ne obratno. Dakle, šejh je to dva puta ponovio. Znači u šerijatu je e, opskrba i briga o porodici i supruzi dužnost supruga muža, a ne obratno. Ukoliko, ukoliko e, žena bude dovedena u situaciju e, teških e, okolnosti po nju, jel da, i prinuđena je prinuđena je da radi, onda mora ispuniti, onda mora ispuniti dva veoma važna uslova. Prvi uslov jeste da posao koji bude radila ne bude batil, znači ne bude zabranjen šerijatski, da nema u njemu harama. To je prvi uslov. Drugi uslov, možda je u pitanju posao koji je dozvoljen, Međutim, eh, ima opasnosti da taj posao e, ima opasnosti da taj posao odvede tu ženu u Alijadu Bila u haram. I iz navedenog se pitanja vidi da se može, ne da Allah ta žena mješati sa uh, nepoznatim muškarcima, jel da, ili da šta, da zapusti svoje obaveze prema svojoj porodici, kao primjer radi da zapusti svoju obavezu koju ima prema svojem suprugu, znači obavezu koju ima prema svojoj kući, obavezu koju ima prema svojoj djeci. Znači, ukoliko je dovedena u tešku, recimo bezizlaznu situaciju i prinuđena je na to, može raditi, ali samo ako ispoštuje spomenete, spomenute uslove. U suprotnom nije dozvoljeno ženi da izlazi e, na posao. Allah vas nagradio svakim hajrom. Znači, pitanje, pitanje glasi, e, brat pita i kaže kako Allah određuje stvari koje ne voli. Taj kako Allah određuje stvari koje ne voli. السؤال كالتالي شيخنا الفاضل فقط صل عليه وسلم اللهم صل على محمد الحمد لله الحمد لله هذا سؤال كبير Jazak Allahu khaira šehan al-Fadil. E, Šeh kaže da je ovo e, veliko i veoma važno pitanje. Također je naglasio da nije jednostavno i lahko znači odjednom odgovoriti na ovo veoma važno pitanje. Pa je rekao da će se on potruditi da u kratkim crtama da u kratkim crtama inša Allah odgovori na isto kaže šejh e, ovo ovaj je svijet znači ovo ovaj je dunjaluk boravište e, gdje ljudi trebaju djelovati gdje ljudi trebaju raditi ovo je boravište iskušenja a nikako nije boravište vječnosti kao što je to slučaj sa ahiretom jer ahiret je boravište nagrađivanja ili kažnjavanja i to je boravište vječnosti također na ovom svijetu ima hajra, ima i šerra, ima dobra, ima i zla. E, na ovom svijetu ima bolesti, ima teškoća, ima nevolja, ima koje kakvih iskušenja. Na ovom svijetu također postoji kufar, također na ovom svijetu postoji iman, jel da? Na ovom, na ovom svijetu je gospodar Subhanahu wa ta'ala, odredio da postoji šeitan, jel da? E, tako da postoje stvari koje je gospodar Subhanahu wa ta'ala na ovom svijetu odredio iako ih on ne voli, iako ih on ne voli i odgovor ima svoj nastavak. E, Nakitu leke šehan al-Fali. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل ونقول كذلك أن الله تعالى خلق أشياء لا يحبها من أجل أشياء هو يحبها سبحانه جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل أجتهد في ترجمة إجابتك الجميلة والوافية بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل آه، شيخ نستوي nastavio odgovor da سبحانه وتعالى stvorio neke stvari koje on ne voli zbog stvari koje on voli. Znači stvorio je gospodar Subhanahu wa ta'ala neke stvari koje ne voli zbog stvari koje on voli. Tako je stvorio bolest da bi omogućio čovjeku jel da, da se u sabru da se u sabru povrati e, s, i obraća svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. E, također je gospodar subhanahu wa ta'ala e, stvorio kufr e, stvorio kufr kako bi u tebi vidio kako se ti boriš protiv toga kufra kaže šejh i kako e, halalite ovoga moram još jednom, evo već sam zaboravio. Šehan Al-Fadil, ترجمت الإجابة لكن فكرة الأخيرة لم تصل إلي فهنا سجلت عندما قلت كيف تعبد الله في السراء والضراء والخوف وهنا انقطعت عني, عني الفكرة في إجابتك فأرجو أن تعيد علي هذا هذه الفقرة من الإجابة جزاك الله خيرا لا بأس عليك أخانا زمزم لا بأس إن شاء الله نعطيك إجابة أخرى جزاك الله خيرا شيخنا فاضل Evo šejh kaže i spominje riječi gospodara subhanahu wa ta'ala e, koji kaže da je stvorio jel da, da, da e, da je propisao jel da, da, bi, da je propisao vjernicima borbu na njegovom putu da bi jel da vidio ko su istinski muđahidi od vjernika i oni koji su strpljivi zato šejh kaže da svaka stvar ima svoju mudrost svaka stvar ima svoju mudrost čak i, i stvaranje šejtana nosi u sebi mudrost jel da a ajet koji je šejh spomenuo o, o, da bi gospodar o tome kako gospodar Subhanahu wa ta'ala iskušava da bi vidio one koji su zaista pravi muđahidi koji se zaista bore i oni koji su strpljivi kaže šejh da se kroz to treba šta ostvariti o, znači da se kroz to treba ostvariti e, is, veliko iskušenje ili čišćenje kod čovjeka jel da, ili ulaganje velikog napora e, što samo u sebi jel da što samo u sebi nosi nekakvu vrstu nekakvu vrstu e, teškoće ili šerra teškoće ili šerra koji će sigurno rezultirati hajrom i to su mudrosti koje su poznate samo uzvišenom gospodaru subhanahu wa ta'ala wa tafadali laki šehana hvala بالرمال السافيات قال تعالى قال تعالى حسب الناس جزاك الله خير شيخنا الفاضل Evo šejh je također kao argument se upotrebio riječi gospodara subhanahu wa ta'ala upravo, jel da? Zar ljudi misle da će biti ostavljeni na miru ako samo kažu mi vjerujemo, a da ne budu iskušavani? Šejh kaže da mora postojati kategorija iskušenja, znači mora postojati kategorija iskušenja kroz koje čovjek dokazuje ko je, kakav je i šta je, jel da? Zašto? Zato što svako iskušenje u sebi nosi šerra, u sebi nosi zla, a gospodar Subhanahu wa svakako ne voli zlo, jel da? Ali svako iskušenje, jel da, e, predstavlja, predstavlja e, za vjernika, za iskušenje predstavlja iskušenje za vjernika, hajde da tako prevedem, e, kaže šejh el wa'du wal wa'idu mutarattibun mutarattibun ala al khair wa shar također kaže da na drugom svijetu na ahiretu obećanje gospodara subhanahu wa ta'ala i prijetnja njegova, znači ono što je obećao vjernicima i ono čime zapretio nevjernicima e, na ahiretu usko su povezane i direktno su uslovljavane jel da, direktno su, usko su povezane i direktno su uslovljene sa hajrom ili šerrom kroz koji je čovjek e, prošao na ovom e, svijetu, kroz nevolje i nedaće kroz koje čovjek e, prošao na ovom svijetu. Znači kako se on e, obhodio u situaciji takvog iskušenja. E, laki tu leke šehan al-Fadil. لذلك كان أشد الناس بلاء الأنبياء Jezak Allahu hajra, šeha Nafadi, barak Allah Evo šejh također odgovara, nastavlja odgovor sa hadisom poslanika, alihi salatu wasalam, da od svih ljudi na najveće iskušenje, od svih ljudi na najveće iskušenje su bili Allahovi vjerovjesnici, nakon toga oni slični njima i nakon toga oni slični njima. Znači, šejih želi ovdje reći da svojstva i karakteristike tih vjerovjesnika, jel da, sa sobom su povlačile, sa sobom su povlačile te vrste ili te kategorije, kategorije iskušenja u kojima su oni bili. Mada im se dešavale su im se stvari, jel da, koje gospodar Subhanahu wa ta'ala, jel da, ne voli, ali oni su bili u toj situaciji koje su bili i ponovio se šejh i rekao je da e, iskušenje iskušenje je neminovna e, neminovni uzrok znači iskušenje na ovom svijetu je neminovni uzrok za posljedice koje će trpeti čovjek e, na ahiretu od hajra ili od čerra, uh, dao sam malo više sebi slobode da šejha ovako prevedem Allah vas nagradio svakim hajrom لاقت لك شيخنا الفاضل كما قلت لكم هذه الدنيا دار عمل جزاك الله خير شيخنا الفاضل <clears throat> šejh nastavlja i ponavlja da ovaj dunjaluk ili ovaj svijet je boravište iskušenja, boravište neprilika, nevolja, nedača, a nikako nije boravište ili krajnje odredište kažnjavanja ili nagrađivanja. Također naglašava da je ovaj svijet kod gospodara subhanahu wa ta'ala manji od krila komarca ili manji od krila mušice, kako vam je to poznato iz hadisa. وبالتالي كيف تكون جناح Pa šejh naglašava ako je ovaj dunjaluk, ako je ova dunja kod Allaha subhanahu wa ta'ala manja i nevažnija od krila mušice, kako je onda moguće da krilo mušice bude nagrada vjerniku kako je onda moguće da krilo mušice bude nagrada vjerniku e, Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan od toga da krivo mušice bude nagrada vjerniku i e, ne dolikuje gospodaru subhanahu wa ta'ala da e, to krilo mušice odredi kao nagradu e, vjerniku da to krilo mušice odredi kao nagradu vjerniku e, tefadal Allah i šeha nufadu بالرمال السافيات على محمد يا رب النبي النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن آخر من يدخل الجنة من المؤمنين هذا آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة حدثنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل وأرجو من أخي آه، زمزم أن يكتب يعني هذه الكلمات حتى لا يعني يتذكرها جيدا فيأمره الله عز وجل أن يدخل الجنة جزاك الله خيرا جزاء شيخنا الفاضل الحديث في صحيح البخاري هو شيخ تكوجر spomeni حديث بوسانيك محمد صلى الله عليه وسلم vama سيما سيما دوبرو بوزدات قل درجا čovjek koji će zadnji E, ući u džennet, znači od umeta Muhammeda, alaihi salatu wasalam. Znači, izaći će, izaći će iz vatre, ući će u raj, u dženne. Jel da? Pa kad se bude približio vratima dženneta, pričini će mu se da je džennet prepun. Vratit će se gospodaru subhanahu wa ta'ala i poželit će se, reći će, u ođetu hamen, našao sam je, jel da, ili vidio sam da je džennet prepun. Pa će mu gospodar Subhanahu wa ta'ala reći, idi i uđi u džennet, vrati se i uđi u džennet. Pa će ovaj drugi puta da se vrati kod gospodara Subhanahu wa ta'ala i reći će, vidio sam da je prepun. Jel da? Pa, mu gospodar, pa će mu gospodar Subhanahu wa ta'ala reći, vrati se i uđi u džennet i imat ćeš e, koliko dunjaluk i još deset puta više u džennetu. Tada je ovaj čovjek e, će reći gospodaru subhanahu wa ta'ala da tadhaku minni wa ente melik zar se ti meni ismijavaš a ti si vladar jel da? zar se ti meni smijevaš, a ti si vladar. Tada se poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nasmijao. Tada se poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nasmijao. I šejh upotrebljava ovaj hadis kao argument da šta? Da ovo je još jedan dokaz da ovaj svijet, ovaj dunjaluk nije, nije boravište kažnjavanja ili nagrađivanja, već će to biti na ahiretu. Već će to biti na ahiretu i odatle ta mudrost koju zna gospodar Subhanahu wa ta'ala, mudrost postojanja, određivanja onog zla koje gospodar, onih stvari koje gospodar Subhanahu wa ta'ala ne voli na ovome svijetu. Lakitu lake šeha na al-Fadil. أمثال أو عشرة أمثال هذا الذي يليق بغنى الخالق وجود الخالق وكرمه سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Evo, dragi poštovani moji, e, meni su ovdje već, e, meni su se ovdje već poruke vaše nagomilane. Jel da ima braće i sestara koji e, bi htjeli da od šejha čuju jel da šta on misli o zadnjim događajima u Tunisu jel da E, neki drugi su mi također pisali e, šta še ih misli o onim ljudima koji kažu da su vođe džihada u svijetu u stvari e, manipulanti ili generatori fitneluka i krize unutar islamskog svijeta pa sam ja šejhu ostavio prostora da li će on odgovoriti na ova pitanja večeras ili neki drugi put pa je šejh e, prihvatio da se e, sada obrati da se sada obrati inša Allahu Teala na ovu temu ako nemate protiv Allah vas nagradio dosta nam je došlo pitanja dosta je pitanja odgovoreno neka se pitanja ponavljaju a neka pitanja malo zahtjevaju uh, E, da se postave na početku inšala, pa mislimo da večeras e, krunišemo druženje sa šehom sa e, ovim njegovim sa njegovim viđenjem ove problematike u svijetu. Laqitu leke šehan al-Fazil وقد فرحوا إخوان بإجابتك ولو كانوا لم يسمعوها بعد جزاك الله خير الحمد لله الحمد لله دواك جزاك الله خيرا واحسن الله اليك يا شيخنا الفاضل Evo šejh ističe svoju iznimnu radost zbog događaja u Tunisu i kaže da je ova vijest e, upravo vijest one vrste koja ispunjava srce radošću i smirenošću E, E, on zahvaljuje gospodaru subhanahu wa ta'ala na ovome što se desilo i veoma sa velikom je radošću primio vijest e, o padu ovog e, diktatora, ovog taguta Tunisa. Jel da? Kaže da je tunižanski narod dakle godinama bio kažnjavan i torturama, potlačivanjem i koje kakvim e, maltretiranjem e, kaže šejh da su se ti taguti postavili prema svojim narodima kao apsolutni gospodari a da ovi, to jest narod nemaju prava ni na šta e, drugo e, šejh se nada i molio je gospodara subhanahu wa ta'ala zato smo i mi aminjali šejh se nada da će ovo inša Allahu ta'ala biti početak da će ovo biti početak propasti svih tagutskih režima po arapskom svijetu jer je gospodar subhanahu wa ta'ala dao tim ljudima pravo da svoj život e, prožive na život na ovom svijetu prožive na način koji dolikuje muslimanu e, Također kaže da je na njegovoj web e, internet stranici ili na njegovom web sajtu on objavio svoj stav e, oko ovog pitanja. Kaže da je već prevedeno na francuskom jeziku i inša Allahu ta'ala nada se da će možda to biti prevedeno i na bosanski pa da to e, dođe inša Allahu ta'ala i do nas da to dođe i do nas u svakom slučaju e, U svakom slučaju, šejh je izuzetno radostan i mi smo mu se i tekako pridružili u toj radosti i jedva čekamo da se ta lančana e, inša Allahu ta'ala reakcija nastavi znači od e, Magriba pa sve do e, onih e, zaljevskih e, zemalja inša Allahu ta'ala i da se ne poigravaju da se ne poigravaju i metkom i dobrima muslimana. شيخنا الفاضل هذا آه، وهل آه، تجيب على السؤال آه، الثاني لاقيت لك شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم حاولت أن أضع رابط جزاك الله خيرا واحسن الله اليك يا شيخنا الفاضل لكن يظهر لي انه لم هو شيخ يستي Znači, ponovo naglašava da je to što se desilo u Tunisu veoma velika stvar, jel da? I on već traži od svojih opova da nama prostjede, inša Allahu Teala, tekst onoga što je on, napis, on napisao, inša Allahu Teala, brzih dana će to ugledati svjetlo dana, inša Allah, i na jeziku kojeg vi razumijete, inša Allahu Teala. E, Šejh kaže da je o ovoj temi skoro cijel dan razgovara u sobi sa braćom, ali kaže da možda, možda, može i sa nama ovdje da razgovara, ali ne želi da nam oduzima večeras vrijeme, pa će, inša Allahu ta'ala, sada odgovoriti na ono drugo, na ono drugo e, pitanje koje smo malo prije postavili. شيخنا الفاضل أنا إن شاء الله تعالى أو أخانا أبو أسامة <clears throat> <clears throat> كثيرا لكن هذا يعني آه، نقوم بترجمة مقالة مقالتك إن شاء الله تعالى آه، يعني وفي بأسر وقت ممكن إن شاء الله تعالى وأبشرك بأننا قد التقينا آه، التقطنا عفوا التقطنا بعض الأفكار من مقالتك جزاك الله خير وأدخلناها في <coughs> في النصوص نحن قمنا بكتابتها ونشرها في في هذه الشبكة العنكبوت جزاك الله خير ولاقت لك أخانا شيخنا الفاضل بارك الله فيك جزاكم الله خير جزاكم الله خير فيما يتعلق في السؤال الثاني أقول إذا كانوا آه، آه، المجاهدون في سبيل الله هم سبب فتنة <laughs> جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل <laughs> أضحك الله سنك وأدخلك جنة الفردوس ونحن معك إن شاء الله تعالى شيخنا الفاضل الذين استعبدوا العباد فنحمد الله عز وجل إليك وإلى علمائنا الأفاضل الذين تسر القلوب بهم وبما يقومون من قول الحق جزاك الله خير جزاك الله خير يا مبراتشو شيخ شيخ بوستاولا pitanje في kaže ako su muđahidi <laughs> na ونقوتو putu E, oni koji su znači pokretači fitneluka ako su muđahidi oni koji siju nered e, na zemlji onda šta su ovi taguti koji ne sude Allahovim zakonom ako su muđahidi oni koji su propastili e, sve pozitivno kod ljudi šta su onda ovi taguti koji su opljačkali narod, upropastili šerijat gospodara subhanahu wa ta'ala, ponižavaju ljude, omalovažavaju din, koji su sve pozitivne e, karakteristike i ljudske i bilo kakve potpuno zbrisali sa lica zemlje. Kaže, šta su onda ti taguti? Kaže, jesu oni proizvođači e, e, ovih e, bombona, jer su oni proizvođači čokolada, ako su muđahidi e, nosioci fitneluka, jel da? Tako da šejh kaže da danas je došlo vrijeme u kojem su se mjerila kod ljudi izokrenula. Oni koji govore istinu, ljudi ih smatraju lažljivcima, jel da ljude od emaneta proglašavaju e, nepovjerljivim, e, sve zbog toga što su se nažalost mjerila izokrenula kod ljudi da Allah sačuva, da Allah sačuva. Lakitu leke šehan al-Fadir. كما كما قلت لكم يعني نحن الناس كثير من جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك شيخنا الفاضل فاسد Evo šejh kaže da na veliku žalost kada spominje izokretanje mjerila kod ljudi. Kaže da smo mi na veliku žalost danas e, žrtva žrtva e, nevjerničke kampanje i njihove propagande. E, gospodar subhanahu wa ta'ala kaže ben mekru lejli on nahar e, da oni a oni spletkare noću i danju i uporno naređuju da uznevjerujemo u Allaha. I šeheh kaže na veliku žalost, ovo se danas kod muslimana desilo. Ovo se kod muslimana dogodilo i mi smo na veliku žalost žrtve njihove danonočne propagande i kampanje. Znači, šeheh kaže, nije u pitanju da oni samo preko dana rade protiv nas ili samo noću. Kaže, naprotiv, e, ta spletka njihova se oduljila dano noćno i oni koji nisu u stanju da shvate opasnost onoga što ovi propovjedaju ili propagiraju nažalost su žrtve nažalost su žrtve njihove propagande zato je kod puno ljudi dobar postao zao zao je postao dobar iskren je postao lažljivac a lažljivac je postao iskren jedini način na koji se možemo zaštiti od toga jeste e, bezrezervno prihvatanje i vezivanje samoga sebe za knjigu gospodara subhanahu wa ta'ala i sunnet poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam e, šeheh Ebu Same je tu Alhamdulillah. Evo sad ćemo dati šehu mikrofon ako ima nešto da doda. Ako taj evo ti mi piši ja ću dati šehu mikrofon. لكن لك شيخنا الفاضل إن كان هناك تتمة لكلامك ونحن نرجو أن تكون هناك تتمة جزاك <laughs> الله خير بالنسبة لهذا المقال هو هذا المقال مترجم إلى الفرنسية لكن جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك شيخنا الفاضل Evo, dragi poštovani moji, šejh kaže, citirajući riječi gospodara subhanahu وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. I govore nevjernici, nemojte slušati ovaj Kur'an, i hajte ga vi nadglasajte da biste vi bili pobjednici šejh kaže kako da oni nadglasaju Kur'an time što će svojim glasovima i galamom koju su pravili oko poslanika sallallahu alaihi wasallam ljude e, odvratiti od prihvatanja islama jer je poslanik sallallahu alaihi wasallam običavao da u da kod uh, harema jel da kod harema u Mekki jel da naglas uči Kur'an i kogod bi od prisutnih čuo učenje Kur'ana taj bi uh, definitivno prihvatio islam pa su mušnici Mekke jel da rešili i pripremili strategiju da šta kada god čuju Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kako uči Kur'an uh, pred haremom Kaabe jel da, da idu i da ono uz galamu u nadvikavanje, u nadjačavanje njegovog glasa, jel da, u, u toj njihovoj proizvodnji e, njihovih e, e, idiotskih glasova, nadvikavaju poslanika sallallahu alaihi wa sallam da bi ga onemogućili da bi onemogućili da drugi ljudi čuju njegovo učenje Kur'ana kaže šejih to je bila strategija mušlika i nevjernika u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam to i danas isto rade da bi ljude skrenuli i odvratili od puta gospodara subhanahu wa ta'ala da ovi ne slušaju Kur'an da ovi ne čitaju Kur'an serviraju koje kakve laži koje kakve propagande propagande i negativnu kampanju protiv knjige gospodara subhanahu wa ta'ala zašto su to uradili la'allakum taglibun da biste vi pobjedili jer su se natjecali jer su se natjecali da šta, da pobjede e, ili da poraze, da poraze, pardon, ne da pobjede, da poraze poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. To su uradili juče, to također isto rade danas, malo na moderniji i, i ono senzibilniji način. Laketu leke, šeha nam fali. Allahumma salli ala Muhammed. يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على لكن نسأل هل هذا اللغو جزاك الله خير واحسن الله اليك شيخنا الفاضل evo šejh napominje i kaže ako su sredstva dizanja galame ili nadvikavanja poslanika sallallahu alaihi wasallam u njegovo vrijeme bili oni mušički bubnjevi, jel da? Ili ono... Ili galama koji su oni činili, jel da? Danas je to radi preko ovih e, televizijskih kanala koji svakodnevno emituju razrat, razvrat e, svake moguće vrste, e, postojanje na hiljade i hiljade novina, magazina i časopisa, e, snimanje na stotine i stotine koje kakvih filmova, to nije ništa drugo do ona ista, ali ovoga puta moderna spletka, E, putem kojeg ljudi, putem kojeg će nevjernici odvratiti od Kur'ana uzvišenoga gospodara subhanahu wa ta'ala i zato šejh kaže i zato Allahov robe prihvati se knjige gospodara subhanahu wa ta'ala i spasi se te njihove spletke nam šejh al-fadil lakitu lak Jazakallah khair šejh al-fadil E, Ebu Same, e, čuo si šeha šta je rekao, jel da? Hoćeš ti pokušati da hoćeš ti pokušati da mu postaviš to pitanje. Hajde uzi mikrofon, je zahvala her. Evo te, jer ja znam otprilike e, da se govori o nekakvim korpama, ali hajde da i ja ne dobijem sada nekakvu korpu ovdje. <laughs> U onom jugoslovenskom smislu korpa, jel da? Evo ti mikrofon, hej. Seramo, ali. بارك الله فيك الحمد لله الخط لم ينقطع الآن أخونا زمزم الله يهديك لماذا يعني لم تطلب منا أن نقدم لك هنا القهوة أو شاي حتى لا تذهب هناك لإعداد الشاي والقهوة يعني أخانا زمزم znači braćo odgovor vezano za pitanje koje sam evo već dva puta pokušavao da ovaj da da postavim ali znači dva puta ovaj prekinula konekcija وراح على المطبخ الله اعلم ماذا dakle شيء prioritetnije kod njega, mišljenje jeste da ovakva vrsta učestvovanja u ovom, u ovom, u ovom dakle, projektu takozvanoj dakle, korpa A nije dozvoljen. Zato što potpada pod, zato što potpada pod a, osiguranje, dakle, se mini potpada pod Macy's potpada pod kocku. Isto razloga što može se desiti da dakle zaradi firma, a da izgubi, a da izgubi radnik ili pak suprotno da izgubi firma, a da zaradi radnik. Može se desiti da ti dakle vremenski prilike ili neprilike uopšte i ne bude, pa da dakle da radnik bude taj koji izgubi time što je dakle uplatio, a nije dobio ništa od toga. S druge strane, može se desiti da se dese, dakle, se vremenske pogode i nepogode, pa da radnik dobije više od onoga nego što više od onoga nego što zaslužuje. Istog razloga ovaka vid učestvovanja u ovom vidu takozvane korpe nije dozvoljen, dozvoljen predstava da se vid osiguranja koje nije dozvoljeno i istog razloga še kaže da je kod njega prioritetnije mišljenje da nije dozvoljeno učestvovati u ovakvom vidu, u ovakvom vidu, dakle ove tako reći korpe kako, kako je dakle nazivaju, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. To je dakle bio razine odgovara šeheh dakle prije ovoga kaže nešto detaljnije odgovorio, ali Allahovim kadrom nije ani šehe nisu bili se ovaj prisutni pa je šehe u kratkim crtama ponovio, ponovio dakle odgovor. Barek Allahu fikum. Hel tabaka šehe na Allah الله šehe. Allah نوع šehe. لا أرى جوازه والله تعالى أعلم تفضل جزاكم الله خير Barak Allah. E, znači, šejh vas e, sela mi, dakle, draga braćo, ovdje kaže da se mu Allahu subhanahu ta'ala pomoć, e, da će se završiti naše druženje. A, znači, ja sam vam već napomenuo na početku da će, inša Allahu ta'ala, ovaj termin biti stalni, šejhov termin uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć, e, svaka druga nedelja, znači ovo vrijeme prilike između 9.30 i 10 po našem vremenu uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, to će biti termin u kojem ćemo se družiti sa šejhom inša Allahu ta'ala. Allah vam dao svako dobro, barake Allahu fikum, opet tražimo izvinjenja zbog velikog broja pitanja koja su pristigla, a opet znači malo zbog ovaj prevođenja, malo normalno zbog nekih detaljnijih pa odgovora na određena pitanja koja zahtjevaju detaljni odgovor, tako da nemamo, dakle, e, ne stižemo da postavimo sva ta, sva ta pitanja. Allah vam dao svako dobro. Šeh Husein, si podigo ruku, Ahim, e, mislim da si htio da ti još nešto kažeš. Dobro, braćo, Allah vam dao svako dobro. Allah vas nagradio na vašem uh, saboru. Barak Allahu fikum, inša Allahu ta'ala, uz Allahu subhanahu ta'ala pomoć. Ostaje da se ponovo družimo sa šejhom za dvije hefte bi idni lahi ta'ala i sa dakle braćom gajama u toku u toku ove dvije hefte inša Allahu ta'ala Allah vam dao svako dobro molim Allah subhanahu wa ta'ala da se okoristimo ovim što smo večera, večeras čuli Allah subhanahu wa ta'ala molim da šeha nagradi najljepšom nagradom molim Allah subhanahu wa ta'ala i da vas nagradi svakim dobrom i da inša Allahu ta'ala svi zajedno ovo va, nađemo na vagi naših dobrih dijela na dan kada neće koristiti niti imetak, niti sinovi, osim onoga koji dođe Allahu subhanahu wa ta'ala, čista srca, čineći dobra djela. a Akulu qavli hada, wa astagfirullaha li wa lakum, wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuhu, braću operatori, sve učinite, inša Allahu ta'ala. يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لا يطيب